chimpanzoi medicinistoi? Dum la lastai iaroi, sciencistoi forte occupigis pri la studado de chimpanzoi, principe pro iliai mirindai cerbai capabloi. Fakte, ili estas niai parenzoi en la evoluo de specioi, nome ni disigis de la comuna trunco antau nur proximume quardis sep milionoi da iaroi. Amba spezioi, homoi cae cimpanzoi, havas naudec hoc procentoen da comunae genoi. Existas du spezioi de cimpanzoi, la ordinare, pan troglodites, cae la bonoboi, pan paniscus. Pri la intelligentezzo de tivi primatoi, oni iam multon scias, ili capablas reconi sin mem antau spegulo, cio estas malofta fenomeno. Ili povas lerni primitivan lingvon, exemple, tion de gestoi. Ilia memor capablo povas esti egala al tio de tri iara infano. Ili povas usi obiectoin kiel periloin, por havigi al si nutrajon cae aliaen aferoin antao nelonge longe faca revuo pri biologio publicigis novan esploron quiu montras unu plian talenton de cimpanzoi. Ili, shaine, usas medicamentoin por curatsis sien vundoin. Dum pli ol unu iaro, esploristoi observis comunumon de quardec quin individuoi en parco en Gabono en la occidenta regiono de Africo. Dum tiu tempo, ili rimarcis sepdec ses ulceroin en dudec du simioi. En multai il ili, oni constatis ian conduton, lau ciu shainas che la malsandulo mem frotas sian vundon per mortigita insecto. En aliei casoi, unu cimpanzo shaine prisorgis la vundon de alia. La bestoi condutis ciam en unu sama maniero. Unue ili captis flugantan malgrandan insecton, seque ili premis gin inter siai lipoi, cae nur poste ili frotis la vundon per la resultinta producto, per la buscio au per siai fingroi. Ofte ili almetis la insecton sur la vundon, cae deprenis gin plur foie. La esploristoi ne successis identigi la etan insecton cion ili usis shaine ciel pansajon. La facto che iui individuoi pansis la vundoin de aliei estis constatita plur foie, ca estas interpretata kiel alt nivela socia fenomeno. besto bestoi serchas curaciloen en la naturo. Hondoi cae catoi manjas herboin tiu cele. Tamen, flegado de alia individuo en la comunumo estas tute speciala conduto. Eble, ancora estas a asserti che cimpanzoi usas primitivan medicinon. Sed, Ne estas absurde supposi che illi possedas ian capablon pri consentemo. Cetere, relate al consentemo, homoi devus seriose pripensi. Dei arcentoi, homoi externas cimpanzoin per cruela chassado, tiel che nun tempe restas nur cent quindec mil tiae individuoi, en la naturo.